المتقون دوق واسلام baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia salamu nyingi kipenzi chetu mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam nazihusia nafsi zenu pamoja na nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika ndugu zangu waislamu Ramadhani tunaiaga na yeye anatuaga na kila mwenye akili timamu akili ya sawasawa anafahamu kwamba Ramadhan inachanja mbuga na kutokomea kwa kuitafuta Shawwal na sisi huwa tunafurahi hilo kwa sababu mbalimbali mbali. kuna ambao wenye kufurahi kwa sababu kuna Eid washerekea Eid kul bifadlillah wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Eid na kuna watu ambao wenye kufurahi kwa ajili wanataka kurudi kwenye mambo yao ya asili waache au wamefungwa kwa hiyo wanataka kurudi katika yale mambo ambayo sio mambo mazuri na mtu wa sampuli hii amekula hasara kwa kiasi kikubwa sana mshairi mmoja anasema inna lanafrahu bil ayami naqtawaha wa kullu yawmin madha yudni min al ajal hakika sisi tunafurahi kwa siku ambazo tunazikata tunazimaliza lakini aelewe mwanadamu kila siku madha yudni min al kila siku zinapokwenda ndo anakimbilia kaburi lake hivi ramadhani inapokwenda mbio hali kadhalika umri ndo unayoyoma unalikimbilia lile kaburi lake fa'mal li nafsika qabla al-maut mujtahida basi tenda kwa nafsi yako kabla ya mauti hali ya kuwa ni mwenye kujitahidi fa inna ar wal khusran fil amal hakika faida na hasara ipo katika matendo kitaka kujua nani kala hasara ni nani kala faida basi ni katika matendo kwa ramadhani hii inakimbia na hii ni fursa kubwa airudi tena airudi isipokuwa kwa mwaka mara moja sasa mwanadamu umejiandaa vipi na jahazi linakwenda kwa kasi kwenye upepo mkali ndugu zangu waislamu tunataka kuwakumbusha katika hutuba ya leo mambo mbalimbali sio jambo moja mambo mbalimbali katika mambo hayo ni watu kusimama kisimamo cha Ramadhani katika mwanzo tayari tushaumaliza kumi la pili tumelimaliza sasa ni la tatu hakuna jingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amesema katika hadithi imepokelewa na Bukhari na Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu ta'ala anhu man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi mwenye kusimama kisimamo cha ramadhan imana kwa ajili ya imani wahtisaban na kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi usamehewa yeye yale ambayo aliyotangulia katika dhambi zake waman qama lailatal qadr na mwenye kusimama usiku wa cheo imana kwa ajili ya imani wahtisaban na kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi usamehewa yeye yale ambayo yametangulia aliyotanguliza katika dhambi zake hadithi hiyo ya Abi Huraira imejulisha hadithi hiyo anna hadhihi al-asbaba الثلاثه كل واحد منهما mukaffirun lima salafa min adh-dhunub kwamba hizi sababu tatu kila moja katika hizo sababu ni zenye zenye kufuta yale ambayo yaliyopita katika madhambi nayo yametajwa wa hiya siyamu ramadhan man sama ramadhan atakayefunga huu mwezi wa ramadhan wa qiyamuhu na kisimamu chake kadhalika wa qiyamu lailatul qadr na kisimamo cha usiku wa cheo pia hizi sababu tatu zinapelekea mtu kufutiwa madhambi yake ambayo aliyoyatenda waqala ibn al-mundhir amesema al-imam ibn al-mundhir fi qiyam lailatul qadr katika kisimamo cha usiku wa Lailatul Qadr innahu yurja bihi maghfiratu dhunub kunatarajiwa kwa mtu huyo kusamehewa madhambi kabairiha wa saghairiha madogo yake na makubwa yake waqala ghairuhu mithla dhalika fi sawm na wengine pia wamesema mfano wa hivyo katika jambo la kufunga kwamba mtu huyo anasamehewa madhambi yake saghairaha wa kabairiha madogo yake na makubwa yake lakini وقال الجمهور على أن الكبائر lakini jumhuri ya wanawachuoni wengi katika wanawachuoni wanasema la budda ala anna alkabaira la budda laha min taubatin nasuhin kwamba yale madhambi makubwa hakuna budi kufanya toba yenye kutakata hakuna budi ya kufanya tauba yenye kutakata kwamba unaazimia kwamba mambo haya katika madhambi makubwa mimi sitendi kabisa unayaacha sasa ninamuelekea Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe dhambi zako hii hadithi ni hadithi adhim kwa yule ambaye mwenye akili timamu Mtume alayhi salatu wassalam amesema katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Muslim as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah salatanu na ijumaa mpaka jumaa wa ramadhan ila ramadhana mukaffiratun lima bainahunna majtunibatil kaba'ir na ramadhani mpaka ramadhani ijumaa mpaka ijumaa mtu ni mwenye kufutiwa makosa yake kati yake hapo akiwa atajiepusha na madhambi makubwa ndugu zangu waislamu kwa sisi hakuna budi kujitahidi kusimama kisimamo cha Ramadhan kusimama qiyamul layl tarawih ndiyo hiyo hiyo ambayo tunatakikana tujitahidi katika kuitekeleza kama vile mtume alayhi salatu wasalam alivyofundisha katika hadithi mbalimbali mbali, na vitendo vyake na vitendo vya masahaba ambavyo walikuwa wakivifanya hawa masahaba aqulu ma tasmaun wa billahi alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin muhammadin wa نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ndugu zangu waislamu katika hizi siku tisa zilizobakia twasema siku hizi tisa ni siku chache sana na katika siku tisa hizi ndiyo kwenye lulu ndani yake kama ni wachimbaji madini tushafika kwenye madini yenyewe kwa halahala muislamu ujitahidi katika siku hizi kumi au tisa zilizobakia au nane katika ibada zako lakini kwa sasa hivi watu wamekuwa kama vile wanafiki mashetani kila ramadhani inapokaribia kwisha basi waumini ndio wana wanatoka katika misikiti wanakimbia wako barabarani huko kazi yao kutafuta nguo za sikukuu wengine wako tangamano huko wazunguka tu peke yake hawataki kuweka faragha katika masala ya kusoma Qur'an wengine ndio wameunda maskani maalum katika masiku haya hii ni hasara kubwa sana kwa muislamu kufanya mambo kama hayo jitahidi msikitini katika siku chache kabisa siku nane tu unashindwa kukaa msikitini kusoma Qur'an ikiwa huna jambo la muhimu la kutoa msikitini baki msikitini kwa ajili ya kutekeleza ibada mbalimbali au nyumbani kwa ajili ya kusoma Qur'an kama uwezi msikitini taklifu kwa jua kali hili pumzika nyumbani soma Qur'an kwa hiyo watukufu Islam katika siku hizi zilizobaki kuna kitu kinaitwa Lailatul Qadr usiku wa cheo usiku wenye daraja usiku ambao tunatarajia kusamehewa dhambi zetu zote usiku ambao wenye mahesabu watu kukadiriwa matendo yao ya mwaka unaokuja ni kama vile TRA malaika wamepewa kuanza kufanya ukaguzi baada ya hapo unaandikiwa amali nyingine yani riski nyingine na mambo mengine ya mbele kwa omba katika usiku huu jitahidi uombe sana ili Allah subhanahu wa ta'ala awaamrishe malaika wake wakuandikie mwaka mwingine mpya baada ya mwingine ambao umeupoteza ukufanya jambo lolote la maana watukufu wa Islam mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo imepokea al-Imam al-Bukhari wa Muslim ana Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat amesema kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam qal taharrau lailatal qadr taharrau watu wajibidiishe kuitafuta usiku wa cheo fil ashr al awakhir min ramadan katika kumi la mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhan au katika mwezi wa Ramadhan wa fi riwayati al-Bukhari na katika riwaya al-Imam al-Bukhari fil witri min ashr al-awakhir katika kumi la mwisho katika zile siku za witri katika kumi la mwisho min Ramadhan katika mwezi wa Ramadhan ومن حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال التمسوها itafteni fil al awakhir min ramadhan katika kumi la mwisho katika mwezi mtukufu wa ramadhan hadithi mbalimbali zimekuja kutuhimiza au kuwahimiza waislamu waitafute lailatul qadr katika kumi la mwisho wa mwezi wa ramadhan ni kwa sababu kitu hatukioni ndiyo maana hatuko serious lakini mwanadamu siku zote anapenda vitu ambavyo anavyoviona kwa kuwa hatukioni hatukipi uzito au hatulipi uzito jambo hilo watukufu wa Islam Allah subhanahu wa ta'ala ameuelezea usiku huo kwenye sura kamil sura iliyokamilika sura ambayo imeteremshwa Madina wengi katika mufasirin wanasema hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anatupa habari ndani yake mambo makubwa na bishara zilizokuwa nzuri kwamba laila usiku ambao wenye uhukumu mambo wenye kupambanua mambo na kuwakadiria watu mambo yao fiha yufraku kullu amrin hakim Allah subhanahu wa ta'ala anakadiria mambo ya mwaka kwa hiyo ni usiku adhim wa sharafun kabir ni usiku mkubwa na una utukufu mkubwa sana الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر الله سبحانه وتعالى نسمع hakika sisi tumeiteremsha Qur'an tumeanza kuiteremsha Qur'an katika usiku wa Lailatul Qadr usiku wenye cheo usiku wenye wenye fadhila nyingi wama adraka ma lailatul qadr Allah akaufanyia tafahama adhma jambo lake kalifanya kubwa akauliza ni usiku gani huo wenye cheo Allah subhanahu wa ta'ala akaeleza yeye mwenyewe wama adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun usiku wa cheo ni bora khairun min alf shahr ni bora kuliko miezi elfu moja isiyokuwa na lailatul qadr ndugu zangu waislamu lailatul qadr ni usiku ni usiku adhimu wenye cheo sio kama watu wanavyoitakidi kwamba lailatul qadr ni jinyota fulani lakaa juu kule watu wanakaa katika fukwe bichi kuangalia hiyo lailatul qadr la sio hivyo na wazee wengine wamekaa katika baraza wana kiko zao au sigara nyota na sigara mbalimbali wamekaa katika baraza wanasema tunasubiri lailatul qadr hautafutu hivyo lailatul qadr hayo mambo yalikuwepo zamani sio kama mambo ambayo yanayatunga wazee wamekaa katika baraza za misikiti na kiko zamani kulikuwa na kiko wanavuta kiko na wanasubiri hiyo lailatul qadr lailatul qadr haiko hivyo isipokuwa kuna alamat siku hiyo jua lake asubuhi itakuwa halichomi ile miale yake haichomi hizo ni alamat na anga iko shari kwa sababu salamun hiya hatta matla'il fajr usiku huo ni usiku wa amani ndani yake mpaka alfajiri inachomoza kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika sura hiyo kwamba tatanazzalu almalaika malaika wanashuka hiyo tanazzal maana yake sio kushuka kwa pamoja a wanashuka wengi kwa wingi grupu kwa grupu grupu kwa grupu malaika wanashuka tu wanashuka na malaika ni wengi katika viumbe ambavyo ni vingi sana ni malaika kwa sababu katika mbingu huko mtume alayhi salatu wasalamu anaeleza kwamba malaika wanakuwa wengi mpaka hakuna nafasi ya kukanyaga na mbingu inalalamika kama itaka kupasuka kwa jinsi malaika walivyokuwa wengi sasa wanashuka katika hii ardhi inakuwa salamu amani na kila shari yoyote atakayeomba katika usiku huo Allah subhanahu wa ta'ala atampa kheri nyingi sana katika umri wake watukufu waislamu katika usiku huu wa cheo kuna mambo mengi muislamu unatakikana uyafanye kuna mambo mengi muislamu unatakikana uyafanye na wala usifanye bid'a usifanye uzushi usifanye mambo ya shirki mambo ya bid'aat usifanye kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala atakuandikia mambo mabaya sana kwa sababu unazusha katika dini Allah subhanahu wa ta'ala kilichofundishwa na kilichopokelewa kutoka kwa mtume alayhi salatu wassalam ni kuswali rakaa kumi na moja au kumi na tatu mtume alayhi salatu wassalam alikuwa hazidishi katika ramadhani na isiyokuwa ramadhani ma kana yazidu fi ramadhan wa ghairihi alikuwa mtume hazidishi katika ramadhani na isiyokuwa ramadhani illa 11 rakaa isipokuwa rakaa kumi na moja ala kulli hal baadhi ya hadithi hadithi zinasema unaweza kuzidisha lakini lile ambalo alieleza mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yeye mwenyewe nyinyi si mwampenda mtume nyinyi sasa mtume alikuwa yeye hazidishi katika mwezi wa ramadhan na usiokuwa mwezi wa ramadhan isipokuwa rakaa 11 kwa sali hizo kwa utulivu wako kwa urefu kisimamo kirefu ikiwa wewe unataka kusimama kwa urefu na swali mu'tadil kati na kati ikiwa wewe unataka kuswali kati na kati limradi tu umfuate mtume alayhi salatu wassalam ama wengine eh, kuswali kuleta utaratibu mpya kama siku hizi watu wengine wanaleta utaratibu mpya taklifu inakuwa kwa watu mwanzo tena watu wanaamka wanaswali tena tena wanaamka wanaswali tena hatuwezi kusema ni ujasiri kwamba hiyo ni bid'a lakini wa khairul hadi hadi nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam bora ya uongofu ni uongofu wa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam tarawihi ni baada ya isha ima utaichelewesha ama utaitanguliza eh kisha unaisali na tarawih qiyamul layl tahajjud ndio hiyo hiyo moja usidanganyike kwamba kuna qiyamul layl kuna tahajjud kuna tarawih la tarawih na qiyamul layl na tahajjud ni kitu kimoja ni sawa sawa na kusema huyu ni boka huyu bakari huyu ni beka ni kitu kimoja tu ni huyo huyo mmoja kwa hiyo watu wasitofautishe kwamba mimi ninakwenda tarawih sasa hivi baadaye mimi ninakwenda qiyamul layl baadaye mimi ninakwenda tahajjud wapi umepata ayu almuslim wapi umepata mambo hayo ewe muslim ndugu zangu waislamu na vizuri mtu uswali na imam imamu akiswalisha wewe swali naye ikiwa ni mwanzo swali naye man qama ma'a imam yoyote atakayesimama na imam hata yansarifa mpaka akaondoka imam akapiga salamu kutiba lahu qiyamul layl kullu ataandikiwa mtu huyo kwamba amesimama usiku mzima na lau kama utaamka usiku ni bora usome Qur'an ikiwa Qur'ani hujui kusoma bora usali na ukisali unaweza ukaswali swala zozote wewe mwenyewe unavyotaka sunnatu mutlaqa ukajiswalia lakini usilete witri baadaye kama ushaswali na imamu huko sababu la witrani fi layl hakuna witri mbili usiku mmoja ukiswali witri basi haitakikani tena uswali witri nyingine lakini kuna baadhi ya waislamu wanafanya hivi wengine wanasema kwaivunja ile witri kwa maana akitaka kusali usiku anaivunja kama vile anavunja mti ka anasali rakaa moja wapi umepata rakaa moja wewe usiku zaidi ya witri peke yake lakini unasema mimi ninaivunja hii hii kauli iko lakini ni kauli dhaifu ni kauli ambayo haina dalili yoyote kwenye kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wala katika sunna ya bwana mtume Muhammad alayhi salatu wassalam nani kawaambia nyinyi kuna kuvunja witri nani kasema mtume kasema wapi asalafu wamesema wapi mambo hayo isipokuwa ziko kauli za baadhi ya watu wanasema hivyo sasa sisi tutafata watu tutamfuata mtume alayhi salatu wassalam chagua wewe mwenyewe kama unataka kufuata mashekhe na watu binafsi fuata lakini sisi tunaeleza madini ya kisawasawa kwamba mtume alayhi salatu wassalam ameleta witri tatu na waja haijawahi kupokewa kwamba kuna siku alivunja au sahaba alivunja hiyo witri kwa ukishaswali witri na imam sio kwamba hauruhusiwi kusimama tena usiku unaweza ukasimama wewe mwenyewe kwa sala zako za kawaida tu lakini bora muislam usome Qur'an wasoma Qur'an kisha unaomba dua wasoma Qur'an kisha unaomba dua hilo ndio bora kwako wewe na dua bora alifundisha mtume alayhi salatu wassalam allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni hiyo ndiyo dua bora kabisa kwa sababu Aisha radhiallahu ta'ala anha alimuuliza mtume waonaje wewe nikiiona lailatul qadr yani nikipambaukiwa na usiku wa lailatul qadr mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia faquli sema allahumma e mola wangu wa haki innaka afuwun hakika wewe ni mwenye msamaha mwenye kutoa msamaha tuhibbu alafwa unapenda msamaha faafu anni nisamee hizo shida zako nyingine sema nazo lakini katika usiku huu mtume alayhi salatu wassalam amekufundisha kitu bora sana kwa nini wewe unatafuta mambo mengine sawa twajua hizo rabbana atina fi dunya hasana wataka mali wataka magari wataka wake sema sehemu nyingine lakini katika usiku huu kithirisha kusoma Qur'an na kithirisha vile vile kusoma dua hii ambayo Aisha alimuuliza mtume عليه salatu والسلام aseme mambo gani watukufu islam jikingeni sana katika usiku wa lailatul qadr na bidaa mbalimbali ambazo zinaosoma katika misikiti watu na kuimba eh, Allahumma inakafu tuhibu lafa. ingine maina kafu maina kafu ni nini sio kiarabu ndugu zangu waislamu hatujui ni kikongo au kizaire hiyo lugha haikupokelewa kwa uislamu maina kafu nini maana yake allahumma innaka afuwun tuhibu afwa fa'fu anni na sio kuimba ni kusoma wewe mwenyewe kujiombea wewe mwenyewe muislamu kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala watukufu waislamu Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza mambo mengi katika usiku huu na ameleta habari nyingi katika usiku huu Al-Imam Saadi kwa kumalizia mambo ni mengi lakini Al-Imam Saadi anasema وقد تواترت الاحاديث في فضلها hadithi zimekuwa nyingi katika ubora wake katika ubora wa siku hii wa annaha fi ramadhan na usiku huo unapatikana katika ramadhani peke yake fil ashr awakhir katika kumi na mwisho hususan fi autarihi hasa hasa katika zile siku za witri kwa maana 21 23 25 na 27 na 29 hiya baqiyatun fi kulli sana usiku huo ni wenye kubakia kila mwaka ila qiyami saa mpaka kiyama kitakaposimama walihadha twendapo na kauli hiyo kana nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaatakifu anafanya itikafu mtume alayhi salatu wassalam alikuwa anafanya itikafu kwa maana unaweza ukachukua sehemu katika usiku ukaja msikitini ukakaa masaa mawili masaa matatu hiyo pia nayo ni itikafu wewe nuia tu sio lazima ulale msikitini siku zote kama una shughuli una majukumu unatiania unakuja msikitini usiku unakaa masaa matatu masaa manne kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali hiyo pia nayo ni itikafu wayukthiru min at na anakithirisha sana kufanya ibada fil ashr al katika kumi la mwisho min ramadhan katika mwezi wa ramadhan rajaan lailatul qadr kwa ajili ya kuitafuta na kutaraji usiku wa cheo wallahu a'lam watukufu islam jitahidini sana katika usiku huo kukupia mambo mbalimbali acheni mambo ya bid'a swalini kwa sunna ili mbarikiwe katika mambo yenu bila kufata sunna hamwezi kubarikiwa shari kila siku zitaongezeka munkarati zitaongezeka kwa sisi tuna juhudi kubwa kuwapiga vita watu wa bid'a wenye kuzusha mambo katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wallahu a'lam